Maiatzak amaika ditu gaurko, aikainak barkatu amaika ditu gaurko honetan, gaur aste artea da, eta hau berrion albistegia duzu, berriozari irretiaren albiste emankizuna, azken orduarekin hasiko dugu gaurko albistegia eta zehatzago esan da, pintxo astearekin. Hoixe bera bai, labo dega tabernaren esploto izeneko pintxoak e, eh, irabazidu berriozarko pintxo asteko lehiaketan. Atzo, eh, arratsaleko sortzietan ezagutzera eman zituzten eh, berriozarko lehiaketan, lehen pintxo astearen irabazleak udaletxeko bilkura aretoan egindako ekitaldi batean. La bodega taberna izan zen garaile, epaimaiaren arabera, eksploto izeneko pintxoari esker, taberna parte hartzaile guztietan izan ziren lagunen bozketan ordea, berdinketa izan zen, eksplotoren eta iparria tabernaren izen bereko pintxoaren artean. Hain zuzen, iparria pintxoak lortu zuen bigarren postua epaimaiaren ebazpenean ere, eta irugarren izan zen eunda bat taberna txipistoen txapapote pintxoarekin. Hor ohorezko aipamena eman zioten irati tabernari, Transición del Mar al irati lanagatik eta finalisten artean Xajoa, Herria eta Kale Berri tabernak ere izan ziren. Segituan, Xabi Lasa alkatearen hitzak entzungo ditugu, sari banaketa ekitaldian. Felicitar a los 13 bares que, tabernas pues, que han participado en esta edición. La verdad es que ha sido un éxito, un éxito por la calidad de los pinchos que se han que se han preparado, así me lo ha transmitido el jurado y desde luego, bueno, pues, pues se ha visto que en Berriozar pues hay nivel en la hostelería y que además ha tenido una gran acogida por parte pues de la ciudadanía de Berriozar que pues que ha disfrutado de, los pinchos y además han hecho muchos de ellos pues toda la travesía por, los 13 puertos ¿eh? y, y bueno pues han disfrutado con vuestras creaciones. Bi milla dama e, ikasturtearen Euskara ikasteko beken bigarren deialdia argitaratu dute. Berrio zarku dalak, beken deialdia egin zuen Euskara ikasketak e, sortzen duen gastua egin batean behintzat finantzatzeko eta ba, amairu ikasturtean egindako ikastolen edo ikastaroen bekak ama bostarte eska daitezke udaleko auzo bulegoan kale berri kaleko zazpigarren zenbakian. Beka ordaindutako matrikularen euneko berrogeikoa izanen da eta hoiek ja jasotzeko baldintzak dira batetik, amasei urtetik gorakoak izatea, eta bestetik berriozarko erroldan inskribatua egotea. Bestalde, 2008ko azaroko deialdian beka jaso zutenek ustailaren amabosta baino lehen osatu behar dute eskatutako dokumentazioa, alegia Euskaltegiaren asistentzia agiria. Mendizaleak eh, taldeak eh, ezin izan zuen pazino mendia igo. Alaxe da, asteburuko eguraldi txarriaren ondorioz, Los Amigos de la Montaña mendizaleak taldeak ezin izan zuen aurrikusia zuten bezala, pazino mendiaigo, horren ordez, trauma kastilako ibonera joatea erabaki zuten. Eta hain zuzen ere, atzo Javier Andueza mendizaleak taldeko kidea izan genuen hemen, Kaixo Berriozar magazinean, eta berak azaldu zigun, ba, irtera horrekin gertatutakoa. Y luego, pues, hacemos una excursión Eh, como quien dice, extraordinaria, que siempre, casi siempre la hacemos al Pirineo. <clears throat> Y esta vez era al Monte Pacino. Pero con tan mala suerte que, de que el temporal, este, esta gota fría que ha entrado, nos ha impedido el poder realizar esta excursión. Aunque hemos hecho una alternativa que era desde Castilla que es un público que está a la de pues por una pista forestal subes hasta Libón de Trama Castilla, que está en un paraje estupendo, es un paraje extraordinario. Lo que pasa es que no nos dejo ver nada. Está la Sierra de Telera, que justamente la vimos un poquitín, eh, se despejaba un poquitín, se despejaba, se, quitaba un poco la niebla, se, echaba otra vez. Bueno, pues hicimos unas cosas, también hicimos 16 kilómetros, hicimos entre y vueltas. Hau euskaltegiak eta zorrokak antolaturik eh, berriozarko euskaltzaleon afari izanen da hilaren amalauan. Alaxeda, ekainaren amalauan, ostiralarekin, gaueko bederatzi terdietan zuloalai elkartean, aekako hau euskaltegiak eta zorroka euskara taldeak antolaturik berriozarko euskaltzaleentzako afaria antolatu dute. Parte hartu nahi duenak, euskaltegian herria, kale berri edo kirol tabernetan izena eman behar du, eta posta elektronikoz ere egin eh, dezake zorroka abil topagunea.org elbide elektronikoan. Bestalde, eta Euskararekin lotuta, berriozarko Euskararen astea prestatzeko batzarra eginda, edo egingo da urrengo ostegunean ekainak amairu Euskaltegian bertan. Txirrindularen amabigarren edizioa hilaren amaseian ospatuko da. Alaxe da, BTT berriozarko txirrindulari taldeak udalaren laguntzarekin, txirrindularen amabigarren edizioa antolatu du ekainaren amaseirako. Izen emateak, kiroldegian eginen dira, norbanakoaren datuekin betetako inskripzio horria eta iru euro entregatuta. Probaren egunean bertan izena emateko aukera ere badago, e, goizeko e, amaikak, edo, eh, barkatu amarrak laurden gutxi bitarte bost euro ordainduta. Ordainagiriarekin ordain, eh, proba bukatzerakoan eh, parte hartzaile bakoitzak opari bat eh, jasoko du eta gainera txirrindula baten zozketan sartuko da. Adingabeen izen ematean gurasoek sinatu beharko dute. eta eguraldia zen mintzatuko gara orain, gaur giro eguzkitsua batez ere arretxaldean. Goizaldean fronte bat ukituz pasatuko da eta odei dezente ekarriko ditu, alabaina goizak aurrera egin ala, odeiak erretiratu eginen dira eta zerua ia garbi geratuko da arretxalde partean. Temperaturak ere koska bat gora eginen du, altuenak hogei hogeita bostuen gradu artekoak izanen baitira. Eta hausia izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian, FMko eun puntu sortzian, edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.